опускався перед цією покірливістю. Авраам і Яків. Хто з нас хто? Драбина на небо приснилася ж не Аврааму, а Якову. Виговський теж сподівався діждатись своєї драбини, своєї влади, а сам туркотів мені над вухом про владу мою. Моя влада. Я не одержав її в спадок, мов скриню із золотом. Вона не освячена древніми забобонами і підтрималася лише моїми особистими гідностями. Я взяв її так само міцно, як міцно стиснув у оці булаву. Вважалося досить підняти булаву, і це вже влада. Я знав, іноді доводиться опускати булаву на голови непокірливих крикунів провалювати ті голови безжально, жорстоко, без здригання. Кров бризкала на мене, мозок летів з густками. Це було страшно, здригалось моє серце, скинула душа, захлиналася слізьми. Але що я міг? Був сам булавою в руці долі, вищого призначення, високих потреб свободи. Свобода дається кров'ю, а кров безневинна і безіменна. Я давав імена своєму народові, з іменами йшла свобода і держава. Тепер побачу, що то держава полковників у кармазинах, та вже нічого не міг удіяти. О, аристократи з хлопськими прізвиськами. Тотеля, свічка, безбородько, борозна, гвинтівка, гоголь, грибінка, буб'яга, журавка, журман, засядько, іскра, кандиба, кулябка, лизогуб, лобода, орлик, палій, полуботок трясила, це цюра. А до них долучаться згодом іноплеменні кочубеї, галагани, гамалії, рігельмани, милорадовичі, Дмитра Шпираюча, капністи, томари, малами, мартоси, крижанійські, бантиш каменські, зертис каменські. Арбеліяни, монтанські. Онуки їхні повиламують коштовне каміння з черенів шабель, здобутих під і з баржем, щоб прикрасити ними пряжки французьких черевиків, перелють срібний посуд, віддадуть парчеві контуші на церковні ризи, а простий люд тільки й мріятиме, щоб з багряниць панських онучі драти. Шкода говорити. Через багато літ після мене. генеральний підскарбій війська Гетьманського Маркевич списуватиме в діаріуші свої дні таким чином. Били на службі у святой Анастасії і обідались ми у князя и под пияхом. Сегодня были с князем на освящение воды на реце, и по всем обедали у него и под пияхом. А после был на Белополовце, играл у карте с паном Петром и Холодовичем с проигрышем 12 копеек. У вечеру играли у карты с выигрышем 80 копеек у пана Михайла. Сегодня обедали у Гурьева и под пияхом Зева праздновали восшествие на престол Ея-Ва и под пияхом взяли у князя Шаховского. Обедали под пияхом у писаря генерального Турковского. Обедали и подпевали у обозного генерального Лизогуба, а Алтов с князем заехали до Урева и там, напившись, разъехались. Был у князя Андрея, где я обедал. Оптов с архимандритом Братским и Григорием Стороженком, Сопником Ирчанским, приехал я домой и, довольно покулікавши, отъехали. Півстоліття після мене найпохмуріші і найганебніші роки в літописах України дні холопства без відданості і запевнень та захватів без любові, дні мізерної здібності і гігантських пороків, рай холодних сердець і обмежених умів, золотий вік зрадників, боягузів, ханжів і рабів. Гетьмани вискакували, як дощові бульбашки, лизали ноги будь-кому, аби лиш пригнічувати власний народ. Стервіння їхнє йшло лише на те, щоб обдурювати сильних і переслідувати безсилих. Свободу насміхалися, єдність землі придавали анафемі, топтали все звершене мною, не дбаючи об тім, що топче душу і серце народу свого. Я живачив вже вмерш, приочений був вічно лежатиму у скляній труні, все бачити, все помічати і розуміти тільки ні сказати, ні втрутитися, ні спалахнути гнівом. Шкода говорити. Хіба ж не сам породив тих яросних, підлих, погибних фурій користолюбства, жадоби, захланності, ненажерливості. Кричали Дай, я давав, домагалися ще, я безрадно розводив руки. Виривали один в одного з рота, я не вмів їх стримати. Народ проклинав мене за те, що брав у нього, відбирав много. Старшини проклинали, що мало давав, гетьман не тільки для хвали, а й для проклять. На твій гладкий, з сонними, як у синка Забудського очицями, з відливим голосом опухли від жадібності, домагався ще й осібного універсала на полковництво. Позаписано полковниками, а кого? кричав у мене в наметі. Імені свого не вміють начертати. Хрести малюють під універсалами. А полки? Що то за полки? У мене 2630 козаків, а в Ніжинському полку 999. В Чернігівському 307, а в Київському 1792.